Aleluia! Hristos a înviat dintr-o moartea amar, tristețea și jalea din inim dispar. Aleluia! Când soarele sus izgotea bezna grea, un înger coboară în straica de nea și spune șezând lângă sfântul mormânt, femeilor triste cu sufletul frânt.